групи правових режимів а. Демократичний, Б. Недемократичний, авторитарний, тоталітарний та інші. Законність. Правовий режим точного і неухильного здійснення законів та інших юридичних нормативних актів держави, як в сфері правотворчості, так і в сфері реалізації правових норм режим, яким забезпечується всеобічна охорона прав і інтересів особи, суспільства і держави. Дивись принципи і гарантії законності. Зовнішні функції держави. Основні напрямки і сторони діяльності держави за її межами у взаємовідносинах з іншими державами світовими громадськими організаціями і світовим суспільством в цілому. Види зовнішніх функцій держави а. Організація співробітництва з іншими суб'єктами міжнародних відносин, б. Захист державного суверенітету, в. Підтримка миру і мирного співіснування всього світового суспільства. Інститут права частина галузі права, що складається з сукупності правових норм, що регулюють якісно однорідні суспільні відносини. Механізм держави це система державних організацій, органів, установ, підприємств, що створюється для організації і безпосереднього здійснення функцій держави. Монархія форма правління, при якій верховна влада в державі повністю чи частково здійснюється одною особою, що належить до царюючої династії фараон, король, шах, цар, імператор і так далі. Норма права загально обов'язкове, формально визначене правило поведінки загального представницько зобов'язувального характеру, що встановлене або санкціоноване державою, гарантується та охороняється нею, дивись структуру норм права. Обмежена конституційна монархія різновид монархічної форми правління, при якій влада монарха обмежується компетенцією інших державних органів. Ознаки правової держави. Перше. Панування права у всіх сферах суспільних відносин. Друге. Підпорядкування закону діяльності держави її органів і посадових осіб. Третє. Взаємна відповідальність держави і особи. Четверте. Непорушність законних прав та інтересів громадян. П'яте. Наявність реальних і ефективних форм контролю за здійсненням законів та інших нормативних актів. Шосте. Побудова та розподіл компетенції органів держави на основі реалізації принципу розподілу влад. 7. Ефективна діяльність правоохоронних органів. 8. Обмеженість державної влади невід'ємними правами та свободами громадян. 9. Підпорядкованість правової держави громадянському суспільству орган держави. Це складова частина апарату держави, структурно організований колектив державних службовців або один службовець, що наділений владними повноваженнями та необхідними засобами для виконання певних завдань і функцій держави. Дивись класифікацію органів держави. Парламентська республіка. А. Президент обирається парламентом. Б. Уряд формується з представників партій, що одержали більшість в парламенті. В. Уряд підзвітний парламентові.